Ikun li nammetti li wara ħafna snin nieqes mill-mezzi ta' xandir tradizjonali, ġifri b'mod partikolari mix-xandiriet fuq ir-radju, il-mod kif eh, naħseb dwar l-iskedi tal-programmi tar-radju eh, sar xi ħaġa eh, forsi mhux daqstant ta' kuljum għalija. U allura Mhux dejjem nintebaħ li naslu eh, fi żminijiet tas-sena li huma partikolari ħafna u naturalment dan iż-żmien illi fih qed toħroġ din ix-xandira huwa l-żmien tal-miliet u qed noqorbu anke lejn l-aħħar tas-sena. U għalek, eh, ikun tajjeb li anka l-lura nibdew inħarsu ftit lura lejn is-sena. U dan huwa preċisament x'se nagħmlu llum. Illum Għażilt illi ladarba qegħdin noqorbu lejn tmiem is-sena 2020, nibdew eh, billi naraw din l-għaqda illi hija l-protagonista ta' din is-sensiela tal-vjaġġi enċiklopediċi, jiġifieri il-Wikimedia Community Malta, X'inhuma r-riflessjonijiet tagħha lejn l-attivitajiet illi organizzat u li forsi anka uħut minnkom li qegħdin tisimgħu eh, propju din ix-xandira eh, ħattu anka eh, sem fihom. Għal beneficju naturalment però tal-biċċa kbira tas-semmija tagħna illi forsi illum huwa l-ewwel darba li qed jisimgħu b'din l-għaqda, il-Wikimedia Community Malta. Ikun tajjeb illi allura eh, ngħid lill-mistieden tagħna eh, llum li huwa segretarju tal-Wikimedia Community Malta, Neville Borg, biex propju eh, jispjega ftit xi ħaġa dwar din l-għada illi hija intiża biex flimkien maħħaħna interqu f'dawn il-vjaġġi enċiklopedici. Mela, il-Wikimedia Community Malta hija għaqda għaqda volontarja bbażata f'Malta li taħdem fuq il-pjattaformi tal-Wikimedia il-Wikipedia imma mhux biss pjattaformi oħra fosthom il-Wikimedia Commons per eżempju fost iżjed popolari. Però hija għaqda li taħdem fuq dawn il-pjattaformi tal-Wikimedia biex eh, ittejjeb il-kontenut relatat ma' Malta, imma wkoll biex tħeġġeġ lin-nies nies Maltin, nies li jgħixu Malta, nies li għandhom interess f'Malta, nies li qegħdin Malta però għandhom interess f'pajjiżi oħra f'affarijiet oħra, biex ittejjeb biex jaħdmu iżjed u jiddokumentaw l-affarijiet li jinteressom fuq il-pjattaformi tal-Wikimedia. Laqda il għaddejja madwar ħames snin issa u hija dali iżjed ma jgħaddi żmien, iżjed qed tikber bħala komunità forsi mhux biss mod formali, ma bħala komunità wiesa ta' utenti li b'xi mod qed qed jifformaw parti mill-komunità tagħna. Bħala organizzazzjoni, għana organizzazzjoni reġistrata mal-laqta volontarja, mal-Vio Commission, U u kull sena norganizzaw numru ta' attivitajiet u proġetti.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 Ġbejn nitkellmu fuq built heritage, dak li jsejħu l-built heritage. U dan id-dokumentaw peress permezz tal-fotografija li tittella fuq il-Wikimedia Commons b'liċenzja ħielsa, dak li ngħidulu CC by SA, Creative Commons License. Offolu li daw ritratti eh, joħorġu taħt liċenzja ħielsa, eh, CC by SA, fej eh, fej ritratti jistaw jerġaw jintużaw, pero il il-persuna li tkun ħadet ir-ritratt jew li għandha l-copyright ta' dak ir-ritratt dejjem trid tkun ehm, tingħata l-attribution eh, li hija l-persuna li għandha l-copyright ta' dak ir-ritratt.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 Ma konna nafu li kienem dan il-bżonn ukoll li eh, daw il-postijiet daw dal-wirt bibni ikun id-dokumentat b'mod ħafna iżjed sistematiku ehm, permezz tal-Wikimedia Commons. Ehm, sa eh, l-Wikimedia eh, il-proġetti ukoll li naħdmu fuq b'mod regolari huwa Wikilabs Art ehm, fej il-qafas tiegħu huwa il- id-dokumentazzjoni tal-arti eh, f'Malta, eh, bot partikolari l-arti viżiva, ma mhux biss, ġifieri.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 Però wkoll għandek nuqqas ta' dokumentazzjoni ta' nisa b'mod partikolari. Din problema mhijiex problema partikolari għal Malta fis-sens li fid-dinja tal-Wikipedia narawha prattikament kullum kien fej hemm nuqqas ta' rappreżentazzjoni ta' nisa fuq il-Wikipedia tal-Wikipedia bl-Ingliż, Wikipedia pratikament kull lingwa naraw din il-qas.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 Il-Wikimedia Community Malta dejjem hija miftuħa għal kontribuzzjonijiet u għal parteċipazzjoni ta' kulħadd. Ehm, aħna f'daw l-aħħar snin organizzajna ħafna ehm, workshops, ħafna sezzjonijiet ta' taħriġ ukoll fej ehm, ngħinu lil dak li jkun u naħdmu flimkien ma' dak li jkun biex jitgħallem kif eh, x'inhi l-Wikipedia, eh, x'inhi din id-dinja tal-Wikipedia, x'inhuma l-proġetti differenti tal-Wikimedia u anka kif tista' teditja artiklu li dak li jkun mandu bżonn jibda bil-mod kif bdejt jien u jżid full stop u koma hemm għax jibsa imma forsi jibda jifhem daqsxejn iżjed mhux bħalma kont nifhem jien li artiklu tal-Wikipedia huwa hija xi ħaġa kollettiva u li kull persuna għandha l-kontribut tiegħu jew tagħha li tista' tagħti eh, lejn l-arfin. U ehm, għal din raġuni speċi aħna dejjem dejjem ħerqana li dak li jingħaqad magħna, jikkuntattjana, ehm, anka jekk sempliċement għandu interess, pero eh, ma jafx eżatt kif jagħmel biex jibda jeditja, għandna dejjem kuntenti li nuru dak li jkun.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 Eh, aħna għandna l-paġna tal-Facebook tagħna li eh, hija pjuttost attiva iżjed u iżjed f'perjodu perjodi fejn jkollna xi proġetti għaddejjin, però qegħdin ukoll fuq Twitter, fuq Instagram, għandna wkoll il-website tagħna eh, li hija wikimata.org fejn wieħed jista' jsib l-informazzjoni dwar il-proġetti dan. U issa li eh, smajna allura lil Neville jispjegalna mekka f'dawn il-ftit minuti eh, x'inhija l-Wikimedia Community Malta u x'inhuma l-attivitajiet eh, prinċipali tagħha, ikun tajjeb illi nibdew naraw x'kienu l-attivitajiet veru propju ta' l-2020 li huma notevoli tali illi anke fihom terraqna f'dawn il-vjaġġi enċiklopedici. U indubjament illi naħseb illi l-aktar waħda riċenti għal iktar waħda attwali, dik illi eh, għexna fl-imkien f'dawn ix-xhur tal-ħarifa tal-2020. U din hija il-kompetizzjoni oħjar il-konkors fotografiku ta' Wiki Loves Monuments. Għanħalli l-Neville issa. Allura, jibda jgħidilna eh, dwar il-Wiki Loves Monuments ta' din is-sena. Wiki Loves Monuments hija kompetizzjoni fotografika li ssir eh, madwar id-dinja kull sena. Din issir matul ix-xahar ta' Settembru, jiġri tibda ġeneralment eh, fl-ewwel ta' Settembru u tispiċċa fl-aħħar ta' Settembru. Anka jekk din is-sena kien hemm xi bidliet fid-dati minħabba l-pandemija ovvjament li li eh, madwarna. Din hija l-ħames darba li Malta tipparteċipa din il-kompetizzjoni. U din hija kompetizzjoni fejn bażikament ehm, wieħed jissottometti ritratti tal-wirt storiku ehm, ta' madwaru. Ġifieri din hija kompetizzjoni dwar built heritage. Eh, da jinkludi fortifikazzjonijiet, eh, binjiet storiċi, ehm, knejjes, katedrali, kappelli, u anki monumenti u statwi jistgħu jkunu monumenti ta' nies ta' ċertu portata, ovvjament nies monumenti li jeżistu madwar il-bliet u l-ħula Maltin. U kull forma ta', ta, ta statwa, monument u binja storika. Kull sena Wiki Loves Monuments tħeġġeġ lil nies eh, jieħdu ritratti ta', ta dawn il-binjiet, dawn l-istatwi u dawn il-monumenti u jtellawhom fuq il-Wikimedia Commons li hija l-pjattaforma tal-Wikimedia fej jittella materjal audiovisiv, ritratti u videos u recordings u affaritek. Permezz ta' daw l-uploads, daw il-ritratti, daw eventualment jistaw jintużaw anki f'artikli fuq il-Wikipedia u l-Wikipedia stess. Jiġifieri fejn ikollok pereżempju eh, artiklu fuq binja storika tista' tuża ritratt li jkun ittella waqt il-kompetizzjoni Wiki Loves Monuments. Fil-edizzjoni ta' din is-sena kellna l fuq minn elf ritratt kompetizzjoni, ġifieri kellna firxa pjuttost wiesa ta' siti u ta' monumenti u ta' binjiet. Il-fotografija li rebħet kienet eh, fotografija tal-torri tad-dwejra, però kien hemm ħafna ħafna fotografiji oħrajn ta' diversi binjiet u diversi għandu eh, għandu jidħol jarom. Min jixtieq jara daw ir-ritratti jista' jidħol fis-sit tal-Wikimedia Community Malta, ġifieri wikimalta.org kun jista' jsib il-ritratti rebbi hemmek fuq il-homepage. Għol għafej wieħed jista' jitħol ritratti kollha li ġew sottomessi kif ukoll ehm, l-għaxar rebbieħa li eventwalment se jkunu qed jinbatu jew diġà ntbatu fil-verità eh, biex jieħdu sehem fil-kompetizzjoni internazzjonali. Qabel il-Wiki Loves Monuments għax jidher li se nħarsu lejn l-attivitajiet imorru lura eh, matul is-sena 2020, allura qabel il-ħarifa eh, ir-rebbija diħla fis-sajf l-attività prinċipali tal-Wikimedia Community Malta hija l-kompetizzjoni oħra tal-rebbija, rebbija CEE, e. u naturalment Neville jgħidilna aktar dwar din billi jispjegalna anka x'inhi sew ir-rebbija CEE. E. Ir-rebbija CEE e hija eh, kompetizzjoni internazzjonali li ssir ehm, primarjament madwar l-Ewropa ċentrali u l-Ewropa tal-Vant, fej l-għanta del-kompetizzjoni hi li jinġabru jinħolqu artikli dwar suġġetti eh, minn eh, daw il-partijiet tad-dinja, dwar eh, nies dwar l-istorja dwar oġġetti li jiġu mill-Ewropa ċentrali u l-Ewropa tal-Vant. U jkun hemm traduzzjoni tagħhom għal diversi lingwi f'dawn ir-reġjuni. Eh, din kienet l-ewwel sena li Malta ħadet sem din il-kompetizzjoni permezz tal-Wikimedia Community Malta. U dak kien fil-verità kien l-ewwel attentat tagħna bħala organizzazzjoni biex naħdmu direttament fuq paġni fuq il-Wikipedija bil-Malti. Ehm, u permezz tal kompetizzjoni rnexxielna nittraduċu numru pjuttost sostanzjali ta' artikli dwar suġġetti tal li ġejjin minn Ewropa ċentrali, ċentrali u l-Ewropa tal-Vant, kif ukoll ipproponejna l-artikli eh, dwar suġġetti Maltin li ġew tradotti għal diversi lingwi fosthom ir-Russu, l-Ukren, il-Bulgaru, il-Rumen. Ta' minn isemmi wkoll li waqt il-rebja CE eh, użajna wkoll għodda pjuttost interessanti tal-Kummissjoni Ewropea li hija eh, li translation. Il-permess tagħha wieħed jista' faċilment jittraduċi eh, artikli u kontenut minn min lingwa l-oħra, inkluż minn min lingwi li kienu qed jieħdu sem fil- għal-Malti. Vidi kienet għodda li kienet importanti għalina biex inkunu nistaw nħaffu x-xogħol tagħna fejn qed nittraduċu ċertu kontenut għal fuq il-Wikipedija bil-Malti. U dwar din l-odda kellna anka opportunità nitkellmu anke aktar fid-dettall ma' Mark Vella f'waħda mill-edizzjonijiet li kellna f'din is-sensiela tal-vjaġġi enċiklopedici. Ma ħalli nħalli lil Neville kompli jgħidilna anka aktar dwar din il-kompetizzjoni tar-rebbija CE. Il-rebbija CE hija kompetizzjoni pjuttost żgħira, speċjalment għalina li għal ewwel darba li qed nieħdu sem bħala organizzazzjoni u bħala pajjiż. Però xorta waħda kellna numru ta' premjijiet għal-rebbieħa ta' dil-kompetizzjoni, ġifiri nis li eh, kellhom l-ora livell ta' parteċipazzjoni traduċew l-ikbar numru ta' artikli u fost affarijiet oħra. Eh, daw il-premji kienu jinkludu numru ta' pubblikazzjonijiet minn pubblikaturi lokali, inkluż il-Merlin Publishers, il-Kite Group, kif ukoll il-Faraxa. U aħna ħassejna li kien importanti għalina li wkoll nikkollaboraw ma' daw il-pubblikaturi, speċjalment dan il-mument li huwa pjuttost diffiċli għal għal kulħadd minħabba l-sitwazzjoni tas-saħħa madwar id-dinja. Però permezz għal din kollaborazzjoni ma' dawn il-pubblikaturi nexxina nagħtu bħala premju numru ta' kodba lokali l-rebbieħa tal-kompetizzjoni. U għalkemm mhux għall-ewwel darba tissemma wkoll is-sitwazzjoni tas-saħħa madwar id-dinja. Indubjament din affettwat eh, lil kulħadd u l-pandemija hija xi ħaġa li m'għandi assolutament ebda dubju se tibqa' marbuta anka mas-sena 2020 għal ħafna żmien il qudiem Imma kif affettwat allura il-pandemija lil Wikimedia Community Malta? Naturalment il-pandemija madwar id-dinja affettwat lilna wkoll u bidlet mod pjuttost qawwi l-mod kif naħdmu kemm bħala organizzazzjoni ma wkoll il-mod kif ċertu minn daw il-kompetizzjonijiet li qed nitkellmu dwarhom ehm, ħadmu fil-prattika. Eh, fil-fatt ir-rebbija si li, li saret propju eh, fi żmien fej il-pandemija l-ewwel feġġet ġifieri, eh, kienet l-ewwel inizjattiva tagħna li saret purament online. Ġifieri s-sessjonijiet kollha li organizzajna eh, saru fuq l-internet. Il-workshops kollha li organizzajna, l-editathons li organizzajna kollha saru online, però kienet sistema li ħadmet ukoll, ġifieri naħseb li hemm lok li inkomplu nużaw din is-sistema sa ċertu punt eh, għall-avvenimenti li se nkunu għanna organizzaw fil-futur ukoll. Dwar l-attivitajiet li għadhom ġejjin għall-2021 u anka forsi aktar il-qoddim, ikolna ċans nitkellmu minn hawn ftit minuti oħra ma' Neville. Ħalli nkomplu sejrin lura anka fix-xhur eh, matul l-2020 kif qed nagħmlu wara li smajna dwar il-Wiki Loves Monuments u qabilha smajna wkoll eh, dwar l-attività li saret qabilha, jiġifieri il-rebbija CE, L-attività li ġiet qabilhom it-tnejn dawn kienet eh, dik li l-Wikimedia Community Malta torganizza kull sena u ilha torganizza issa għal numru ta' snin. U hawnhekk qed nirriferu għal Wiki Loves Art. Wiki Loves Art tal-2020 eh, kienet iffukata kompletament fuq l-inizjattiva ta' Art and Feminism li wkoll hija inizjattiva li fiha nipparteċipaw jew s'issa parteċipajna għal numru ta' snin. E, u din hija inizjattiva fej il-permezz tal-Wikipedia wieħed jipprova jirrakonta l-istejjer u l-istorja u l-avvenimenti relatati ma' nisa u l-arti. Tista' tkun l-arti viżiva, l-arti letterarja u bosta diversi, bosta forum ta' arti wkoll. Di issir fil-ġurnata tal-fjum il-mara, propju fjum il-mara li jkun it-8 ta' marzu. U madwar dak il-weekend kellna organizzajna numru ta' editatons u workshops fej il-tqajna flimkien, di kienet eżatt qabel ma feddet il-pandemija, Fejn iltqajna flimkien u u eh, tejjibna, ktibna, ħloqna numru ta' artikli li b'xi mod jew ieħor għandhom xaqsmu eh, man-nisa fl-arti. Matul l-Art and Feminism din is-sena kollaborajna pjuttost mod qawwi ma' spazju kreattiv u U l-fokus ewlieni ta' din l-inizjattiva kienet ukoll fuq xogħlijiet li jew huma fil u artisti li, li għandhom xogħlijiet jew fil-kollezzjoni ta' spazju kreattiv jew li kienu qed jeżibixxu fil-wirja ta' spazju spazju kreattiv ta' ta' art tal-femminizm li saret fl-istess perjodu. U tajjeb li nisimgħu aktar dwar din il-kollaborazzjoni illi hemm bejn il-Wikimedia Community Malta u eh, Spazju Kreattiv hawnhekk tajjeb illi eh, nispjega ċar anka relazzjoni tiegħi ma' dan, kif jafu uħud eh, mis-semmija tagħna li qed jisimgħuni nitkellem issa, jafu li jiena għal numru ta' snin Kont ukoll id-direttur artistiku ta' Spazju Kreattiv, u sija kont eh, l-ewwel direttur artistiku ta' dak li beda jissejja Spazju Kreattiv ukoll, u dina kienet xi ħaġa illi żviluppajna flimkien. U allura qed nittama anke illi konna l-opportunità fit-tieni sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici li propju eh, naraw ftit anka aktar fid-dettall dwar din ir-relazzjoni ta' spazju kreattiv ma' dan eh, mhux biss eh, ix-xogħol li qed issemmi hawnhekk il-Wikimedia Community Malta, ma anke dwar xogħol ieħor li huwa ta' interess f'dawn il-vjaġġi enċiklopediċi. Ħankomplu nisimgħu allura lissa dwar ir-relazzjoni bejn il-Wikimedia Community Malta u spazju kreattiv. Ma spazju kreattiv il-Wikimedia Community Malta ila tikkollabora l-numru ta' snin fuq diversi attivitajiet fosthom L-art and feminism kif semmejna kif ukoll il-Wiki Loves Monuments. F'diversi każijiet kellna wkoll wirjiet tal-rebbieħa tal-Wiki Loves Monuments propju fil-siti ta' spazju kreattiv. Dan huwa wieħed minn numru ta' kollaborazzjonijiet li għandna bħala organizzazzjoni U fil-passat ukoll ikkollaborajna mal-Heritage Malta, per eżempju, ukoll fuq Wicked Loves Monuments, fej ukoll kellna wirja tar-rebbieħa tal-kompetizzjoni tal-2019, tas-sena li għaddiet. Aħna qed inkomplu nibnu daw il-kollaborazzjonijiet matul is-snin u fil-fatt din is-sena nedejna kollaborazzjoni mal-Valletta Design Cluster. fejn ħloqna l-ewwel darba programm ta' Wikimedian in Residence eh, b'kollaborazzjoni mal-Valletta Design Cluster. U dan il-kunċett tal-Wikimedian in Residence diġa anke kellna l-opportunità nisimgħu dwaru e propju mnant eh, xi ħadd illi kien Wikimedian in Residence e barra minn Malta naturalment la Neville għadu kemm qalilna hawnhekk għalli din mal-Valletta Design Cluster hija l-ewwel opportunità f'Malta ta' Wikimedian in Residence. Il-persuna li tqajna miegħu u kellimna dwarha din fis-sensiela kien Davide Denti. Imma ħalli naraw aktar dwar allura issa din l-idea tal-Wikimedia in Residence f'Malta flimkien mal-Valletta Design Cluster u l-Wikimedia Community Malta. L-inizjattiva ta' Wikimedia in Residence hija waħda li ehm, ssir f'numru ta' qdiet, speċjalment ta' qdiet kulturali madwar id-dinja. Ehm, u l-għan tagħha u li ehm, L-ewwel ħaġa tejjeb kontenut relatat ma' dak is-sit partikolari jew ma' dik l-inizjattiva jew organizzazzjoni li tkun qed tipparteċipa fil-programm tal-Wikimedia in Residence. Però wkoll li tħeġġeġ eh, iżjed parteċipazzjoni u iżjed kontenut permezz ta' numru ta' attivitajiet li jisiru f'kollaborazzjoni ma' ċerta organizzazzjoni, f'tal każ mal-Valletta Design Cluster. Daw jistgħu jkunu wirjiet, workshops, training sessions u attivitajiet oħra fejn wieħed jista' jikkollabora u juża wkoll ir-riżorsi ta' xulxin biex ikompli eh, jibni bażi ta' xogħol u ta' struttura biex jittejjeb ix-xogħol wara kollox. U issa li eh, tajna ħarsa sew lejn dak kollu li organizzat il-Wikimedia Community Malta matul is-sena 2020, ikun tajjeb li nħarsu lejn x'qiegħed jiġi pjanat għas-sena ġdida 2021. Hawnhekk naturalment eh, tajjeb li nosservaw li li programmar il-mod ta' kif taħdem il-Wikimedia Community Malta huwa mod ċikliku. Ġifieri dawn huma kompetizzjonijiet ħafna drabi li jisiru kull sena jew nkella huma wkoll inizjattivi li jisiru anke darba fis-sena. U eh, allora issa nisimgħu lil Neville Borg jispjegalna aktar dwar x'qiegħed jinħema għas-sena 2021 min-naħa tal-Wikimedia Community Malta. Il-proġetti u l-inizjattivi li semmejna eh, sissa eh, se nkomplu nibnu fuqhom matul is-sena li ġejja, eh, matul l-2021. speċjalment in kollaborazzjoni mal-Valletta Design Cluster u mal-Wikimedia in Residence Program li għandna eh, magħhom. L-ewwel inizjattiva li se nkunu qed nifukaw fuqha matul is-sena li ġejja hija eh, Wiki Loves Art tas-sena d-dieħla. U għalkemm huwa kollu minnu naturalment li qed jgħidilna Neville illi l-Wiki Lanfzart hija l-ewwel inizjattiva tal-Wikimedia Community Malta s-sena 2021, għanek jiena fakkart lil Neville ukoll illi il-Wikipedia tal-qasnina issa dal-waqt huwa anniversarju tont ukoll. Dwarek għandna x'nisimgħu sintendi. Mela, il-Wikipedia sa tala 20 sena fil-15 ta' jannar uffiċjalment. eh, tas-sena d-dieħla u naħseb li huwa xieraq li anki aħna bħala organizzazzjoni eh, niċċelebraw dil-okkażjoni pjuttost speċjali. Eh, għalhekk qed inniedu proġett li jismu Wikipedia 20 fej se nkunu qed eh, noħol u numru ta' artikli eh, fuq il-Wikipedia bil-Malti. Aħna għażilna li niffukaw li fuq artikli li aħna nqisu bħala kruċjali għal enċiklopedija bħalmi il-Wikipedija. Ġifiri, ħloqna lista ta' artikli fej naħsbu li se il-proġett Wikipedia 20 se jkun qed jiffoka fuq 20 suġġett fostom il-politika, l-arkitettura, l-professjonijiet, U f'dawn l-20 suġġett se jkun hemm 20 artiklu f'kull suġġett. Ġifieri l-idea li u li jkollna 20 suġġett u 20 artiklu li jaqgħu taħt kull suġġett. Permessa tal-proġett se jkunu qed nittraduċu u noħolqu artikli dwar daw is-suġġetti għal fuq il-Wikipedija bil-Malti. Tajjeb li nsemmu wkoll li din hija parti minn inizjattiva internazzjonali, ġifieri se jkun hemm pajjiżi oħra li se jkunu qed jiċċelebraw din l-okkażjoni speċjali eh, bil-mod tagħhom. U allura aktar xilli jkun xieraq li anke jkollna edizzjoni speċjali jew kella parti minn vjaġġ enċiklopediku fis-sensiela li jmiss li kollu eh, taqsima speċjali biex infakru anke dan l-anniversarju ta' 20 sena tal-Wikipedia. Intant, il-Wikimedia Community Malta tkompli għaddejja bitħejjiet tagħha għall-2021. Bħalissa għaddejjin bil-preparamenti għall-inizjattiva Wiki Loves Art tas-sena d-dieħla. Is-sena d-dieħla se nkunu għad nifukaw mod pjuttost qawwi eh, fuq il-Belt Valletta ukoll. Jiġifieri se nkunu qed niffukaw fuq numru ta' siti madwar il-Belt Valletta eh, u nies u xogħlijiet tal-art li huma relatati ma' daw is-siti in partikolari. Bħala parti minn Wiki Labs Art ukoll se nkunu qed norganizzaw inizjattivi forsi daqsxejn iżjed ċkejkna ta' Art and Feminism. Dawn l-attivitajiet ovvjament se jsiru fil-bidu tas-sena sena d-dieħla Eh, però nittamaw li s-sitwazzjoni bil-pandemija tibda eh, timxi forsi xi ftit lura normal u tippermettilna li nerġgħu nibdew niltaqgħu man-nies ehm, u norganizzaw inizjattivi u avvenimenti ehm, u affarijiet li eh, li fejn jistgħu ikollna udjenza forsi xkejkna ehm, magħhom. Fil-fatt, qed nippjanaw li f'Marzu li ġej, b'kollaborazzjoni mal-Valletta Design Cluster, inkunu nistgħu norganizzaw l-award ceremony, iċ-ċerimonja tal-premjijiet tal-Wicked Loves Monuments ta' din is-sena. U jalla tassew ikun kif qiegħed jgħidilna Neville li Sa Marzu li ġej, Marzu ta' l-2021, l-affarijiet ikunu tali li eh, ċerimonja bħal din tal-ċerimonja eh, tal-premijiet ta' The Wiki Loves Monuments tal-2020 tkun eh, fil-fatt tista' ssir kif kien ippjanat li ssir anka aktar kmini din is-sena fl-2020. spiċċat ma saritx. Indubjament però għal fatt li l-Wikimedia Community Malta taħdem preċiżament kif qed spjegalna Neville anka b'mod ċikliku, eh, l-attività illi jkun imiss mbagħad għar-rebbija hija sintendi r-rebbija CE e ta' l-2021. Il-pjanu li iva nibqgħu nieħdu sem sena wara oħra u mhux tal-li nieħdu sem però nibdew inkomplu nkabru il-parteċipazzjoni tagħna f'daw il-proġetti. Bħal mettint il-dini għajsu ċiklu ta' parteċipazzjoni sena wara oħra. Vjata nridu nkomplu nsaħħu x-xogħol tagħna permezz ta' daw l-inizjattivi u daw il-kompetizzjonijiet bħal ma' minna wara kollox fil-Wiki Loves Monuments li issa ilna ħames snin nipparteċipaw u, u nixtiequ nibnu dik it-tip ta', ta attività wkoll ehm, fej tidħol il-rebbija siħi e u l-Wiki Loves Arts u l-inizjattivi oħra li norganizzaw sena wara oħra. E fil-kompetizzjoni rebbija siħi e tas-sena tas-sena d-dieħla, il-pjan u li nażlu numru ta' artikli li nkunu ħloqna fil-proġett Wikipedia 20 u nażlu siltiet minnhom biex jiġu tradotti għal diversi lingwi eh, fil-rebja si jiġri għall-Ungeris, għall-Ukren, għall-Russu eh, u għal numru ta' lingwi oħra. Ġviri naqbdu daw il-vital articles kif ngħidulhom aħna u nittraduċuhom Malti għal lingwi oħra. Importanti li nsemmu li tal-anqas 20 artiklu minn daw l-artikli tal-Wikipedia 20 li li se nkunu qed noħolqu huma direttament dwar Malta. Mhux biss se nkunu qed noħolqu artikli li huma ta' relevanza wiesa, iżjed wiesa, imma wkoll li huma ta' rilevanza direttament għal Malta. U hawn huwa fejn tkompli allura sa programmazzjoni tal-attivitajiet tal-Wikimedia Community Malta, anka possibilment eh, b'xi attivitajiet il huma inizjattivi eh, ġodda, u xek. Għalmenna il-programmazzjoni tal-Wikimedia Community Malta hija ċiklu. Ġifiri, wara r-rebja CE se nkomplu naħdmu fuq eh, diversi proġetti oħra. Fostom, nippjanaw li nġibu Malta l-ewwel darba proġett jismu WPWP li huwa Wikipedia Pages Without Photos. L-għan ta' dan il-proġett hu li insibu numru ta' artikli li m'għandhomx ritratti jew li għandhom bżonn ritratt biex jissaħħaħ l-artiklu u ntejbu dak il-kontenut permezz ta' ritratti li jkunu ttellgħu fuq il-Wikimedia Commons, anki bis-saħħa tal-Wikilabs Monuments fis-snin li għaddew. U da issa nkunu qed norbtuh mal-edizzjoni tal-Wiki Loves Monuments tas-sena d-dieħla li li ssir matul ix-xahar ta' Settembru. Jiġri se nkunu qed norbtu daw iż-żewġ proġetti biex permezz tax-xogħol li sar u li se jsir fuq il-Wiki Loves Monuments jittejjeb il-kontenut ta' numru artikli permezz ta' daw ir-ritratti li jkunu ttellgħu. U allura nistgħu ngħidu li l-programm tal-Wikimedia Community Malta għas-sena 2021 huwa mimli daqs bajda. Mimli daqs bajda bl-attivitajiet, mimli daqs bajda eh, bl-inizjattivi biex tittejjeb il-Wikipedia u anke b'attenzjoni naturalment lej il-Wikipedija, il-Wikipedia bil-Malti. Imma għalkemm smajna hawnhekk eh, f'ċertu dettall ukoll mingħand Neville Borg, segretarju tal-Wikimedia Community Malta, dwar l-attivitajiet ta' laqda Ikun tajab ukoll illi insiru nafu anka aktar lil Neville fuq livell personali. U livell personali imma anka Eh, mhux wieħed li jidħol fil-ħajja privata tiegħu, imma pjuttost dwar ir-relazzjoni eh, personali ta' Neville ma' dan ix-xogħol u din il-ħidma tal-Wikimedia Community Malta u t-titjib tal-Wikipedia u l-Wikipedija bil-Malti. Ifhem jien li attiv fuq il-Wikipedia għal numru ta' snin issa, però mhux dejjem ikollok l-opportunità li eh, tagħmel ċertu xogħol apparti x-xogħol tal-organizzazzjoni ngħidu hekk. Ġifieri il-pjan tiegħi s-sena d-dieħla ili nkompli naħdem fuq dawn l-inizjattivi, però wkoll insib xi ftit ħin forsi biex noħloq numru ta' artikli li jew intejjeb numru artikli li eh, ili nippjana li naħdem fuqhom. fosthom fuq eh, letteratura Maltija, fuq awturi Maltin, fuq kittiba Maltin, fuq artisti Maltin. Però wkoll nixtieq norbothom mal-xogħol li qed isir fih dan il-Wikimedia Community Malta kif ukoll mal-interessi personali tiegħi u max-xogħol dottorat li qed taħdem fuq bħalissa. E, fil-fatt ix-xogħol tad-dottorat jorbot pjuttost fil-qrib max-xogħol li qed nippjanaw fuq il-Wiki Labs Art, jiġifieri x-xogħol li qed naħdem fuq il-proġett tad-dottorat li qed naħdem fuq huwa proġett ta' dak li sejħulu QRpedia, jiġifieri li tintuża sistema ta' QR codes biex tillinkja ma' kontenut fuq il-Wikipedia. eh, diversi lingwi fosthom il-Malti. U fuq livell personali nixtieq ukoll li eh, noħloq numru ta' artikli li jorbtu ma' mal-kontenut li għanna naħdem fuq fuq dottorat li jiffoka fuq numru ta' siti madwar il-belt Valletta. Dwar din ir-riċerka ta' dottorat ta' Neville Borg, eh, bi smajna diġa konna f'din is-sensila ta' vjaġġi enċiklopedici, u ikolli ngħid li dan huwa proġett li tant huwa interessanti u tant fih dimensjonijiet illi jkun eh, xira u koll illi aktar ma jkompli jizviluppa Neville eh, nerġaw nisimaw anke dwaru dwar kif tkun avvanzat ir-riċerka anka fix-xhur li ġejjin. Sadanittant, jekk tixtiequ tkunu tafu aktar dwar l-attivitajiet tal-Wikimedia Community Malta, sew dawk li seħħew matul l-2020 kif ukoll u ferm aktar dwar dawk li ġejjin għas-sena 2021, kull ma tkom tagħmlu huwa li tmorru fuq il-websajt tagħhom li ssibuha fuq www.wikimalta.org.